Затиснені уста, широкі вилиці та вузькі нервові ніздрі вказували на жорстоку вдачу. Малі, колючі, глибоко посаджені очі дивились із-під насуплених широких брів. Простими фалтами спадала вздовж худорлявого та жилового тіла казково дорога цісарська риза. Пурпур, золото та безліч діамантів, смарагдів, рубінів та топазів били надзвичайною ясністю. В руці держав імператор довгий скипетр Костянтина зі скісним хрестом та монограмом Спасителя. Він сидів по правому боці, витков цій бувалі в державах цього часу спілці, він був перший із двох. Другий був брат Костянтин, який вже на перший погляд виглядав повною протилежністю Василія. Баряниця висіла на ньому, мов на вішалі. Аж дивно було, де серед безлічі простих грубих фалдів ділося тіло людини. Лице було в нього мале, висохле, як у виснаженого розпусника. Широка нижня губа звисла вниз, каправі очі ледве гляділи крізь шпарочки на сяйво прикрас та дорогоцінностей, від яких горіла вся зала. По боках престолів півколом стояли духовні та світські достойники, почавши від патріарха, великого гатеріарха до протоспатаріїв, протовестарія, протостратора орфанатрофа тощо. Доместики обох царів, логофети та сторожі в золотій зброї виповнювали всю залу згідно з окремим уставом Костянтина VII Порфірородного, який так доцільно доповнив був церемоніал Юстиніана. Та найбільший подив у варягів розбуджували два велетенські золоті леви, що лежали по обох боках підвищення, де стояли престоли. Дальше поза ними стояли чудові платани, якби виростали з землі, а в її гілі аж роїлися від усяких строкатих і кольорових птахів. Серед диму кадильниць теозі виглядали імператори на подвійному престолі зовсім як по-мистецьки виконані ідоли, що своїми самоцвітами та золотом закривають дійсні предмети. Василій, євнух канцлер, привітав варягів гарною промовою яку Драгоман зараз перекладав півголосом на тверді звуки північної мови. Канцлер говорив поволі, щоб дати перекладачеві час запам'ятати всі слова. Він величав у першу чергу божеське натхнення порфірородних імператорів, яке надихнуло їх приєднати для своєї справи та справи Божої князя далеких раусеїв. Той князь, наче орел царського скиптра, упав громом на ворогів і повалив їх під ноги, бо за перемогу надіявся одержати від них світло єдино спасенної віри. На жаль, він не добився того щастя за життя, але його смерть у службі заступників Божих на землі це також велика ласка. Та тут швидко звернувся до перекладача Ляйфр і тріпнув пальцями. На сказав голосно, про що він говорить. Князь не згинув, він живий більше, ніж усі ми. Канцлер замовк у своїй красномовності, почервонів, мов грань, і така мертвецька тиша запанувала в магнаврі, що тільки кадило тріщало стиха у кадильницях. Як то, що то? зашепотів гадючим сиком препозит Михаїв. Чию ж ту домовину тягли ви через місто? Сікопулоса. Володимир тішився у тій хвилині, що всі вважали його за представника княжого почту і міг свобідно бачити цю сцену. Імператор Василій ще грізніше зморщив чоло і стиснув губи, та тут не витримав ляйфр і засміявся. Мовчи нещасний, гукнув на нього великий доместик. Перед парфірородним стоїш, а хоч би й перед одіном. Князь живий Асікополуса вбив один із бранців, що врятувався від погрому, який ви підготовили всупереч волі Володимира. Слова ці різко прозвучали під склепінням палати, та ніхто тут не розумів варязького говору. Але як тільки перекладач переклав слова ляйфра канцлерові, а почули це найближче, в залі щинився шум, доки припозит не стукнув палицею об долівку. Тихо, його світлість канцлер хоче скінчити промову. Згаданий достойник почервонів ще більше, але опанував себе і так кінчив. І так наш герой півночі добився Христової віри, і, хоч тут неприявний, то певно разом із нами кличе святому Македонському домові Ніка. Ніка, Ніка, Ніка. повторили всі тричі оклик і поклонилися маєстатові. Тут уперше права рука імператора Василя порушилася дещо ласкавішим рухом та й похилилася його голова з білою опаскою. Кожний полковник одержав посудину із золотом, а Володимир кольчугу, шолом і меч. Після цього припозит наказав усім з'явитися на обід у хальки, і прийом було скінчено. Всі поклонилися і вийшли серед шебету птиць, реву левів і співу, які почали двірські співаки на 12 голосів у честь імператорів. За обідом посадили варязьких ватажків за почесним столом, де сідали найвищі достойники держави. Володимир сидів як Оля, в такий змінений на вигляд, що ніхто й не догадався підозрювати в ньому князя. Йому визначили одно з найвищих місць недалеко патріарха, як героєві, що один із перших причинився до великої перемоги. З розмови за столом пізнати було надзвичайне збентеження в найвищих колах Візантії. Ніхто не знав, що сталося з князем, чи він крадькома від'їхав, чи справді згинув від якоїсь зрадницької руки чи шукає помсти за змову, про яку міг довідатись вчасно від своїх шпигунів.